حديث الدهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته جناب رسول اکرم صلى الله عليه وسلم سلم میفرمایند با دیدن ماه رمضان روزه بگیرید و با دیدن ماه شوال افطار بکنید در این حدیث رسول اکرم صلی الله علیه و سلم ما و شما امتان را تعلیم ماه رمضان را می دهد که ای امتم تو در جستجوی کتاب و ورق مباش تنها نظر بکن با آسمان نظر بکن به سوی سما وقتی که در آسمان ماه را دیدی ماهی رمضان را دیدی البته را تو روزه بگیر روزه گرفتن را شروع بکن و باز در 29 روز یا در سی روز ماهی شوال را انتظار شو و نگاه بکن ماهی شوال را دیدی ифтор бикуну намози ид бихон ин аст васияти ҷаноби расули акрам саллаллоҳу алайҳи васаллам барои мову шумо ай умматони расулуллоҳ ай умматони ҳабиби худо муҳаммади мустафо саллаллоҳу алайҳи васаллам ин ҳадис аз китоби саҳиҳ бухорӣ